En in die vierde jaar van koning Darius, het die woord van die Heere tot Sagara gekom, op die vierde dag van die negende maand, in die maand Kisloe. Bethel het Tussar, Seringrige Melech met zijn mannen gestuur om die aangezicht van die Heere om genade te smeek dier aan die priesters wat bij die huis van die Heere van die Leerskare was, en aan die profete die vraag te stel, moet ik in die vijfde maand ween met vast soos ek nou al so baie jare gedoen het. Daarop het die woord van die Heere van die Heerskare tot mij gekom en gesê, Spreek tot die hele volk van die land en tot die priesters dit, as jylle, nou 70 jaar lang, in die vijfde en in die zevende maand gevas en getreer het, het jylle toe werkelijk terwille van mij gevas. En as jylle eet en as jylle drink, is dit dan nie jylle wat eet en jylle wat drink nie. Is dit niet zo so met die woorden wat die Heere dier die dienst van die vroere profete verkondig het nie, toe Jerusalem in sy omliggende steden nog bewoond en rustig was, en ook die Suidland in die Laaveld nog bewoond was. Verder het die woord van die Heere tot Sagara gekom en gesê, so het die Heere van die Leerskare gesprek en gesê, spreek eerlijke vonnis uit en bewijs liefde en barmhartigheid die een aan die ander. En met nie die weer die weer en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie en kwaad in jylle hart teenoor mekaar bedink nie maar hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouwer afgewend en hulle oore toegestop om niet te oor nie. Ook het hulle hulle hart soos diamant gemaakt, om niet die wet te verneem nie en die woorden wat die Heere van die leerskare dier sy gees, dier die diens van die vroere profete gesteer het nie. So het daar dan van die Heere van die leerskare een groot toren gekom. Daarom, soos hy geroep en hulle nie gehoor het nie, so sal hulle roep, maar ek nie hoor nie, het die Heere van die leerskare gesê. Maar ik zal hulle wegstorm onder al die nasies wat hulle nie geken het nie, terwyl die land achter hulle verwoes is, zodat niemand meer heen en weer trek nie. So het hulle dan die kostelijke land tot de wildernis gemaakt.